Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ով է Հիսուս Քրիստոս։ Լեակատար Աստված, թե մարդ Աստված։ Ում է ծառայում Հիսուս՝ մարդկանց, թե հայր Աստծուն երբ կարելի է Աստծուն ծառայել գախնի եւ երբ բացահայտ։ Հնարավոր է արդյոք այդ ճանապարհին մարդն իրեն բացահայտի։ Բարեկամներ, թեման մեր տաղավարում կքննարկենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ։ Քրիստոս, մեր Փրկիչը, Տերը, միածին որդին է Աստծո, Սուրբ Երրորդության ան բաժանելի մասն է լիակատար Աստվածը։ Աստված մենք պատկերացնում ենք որպես Սուրբ Երրորդություն, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Այս ամբողջ աշխարհը երկինքն ու երկիրը արարել է Սուրբ Երրորդությունը։ Հոր ծրագրով Քրիստոսի իրագործումով եւ այս ամենը ոգեշնչել է Սուրբ Հոգի Աստված։ Միածին որդին Հիսուս Քրիստոս Բարն Աստված, այն որ մենք ասում ենք ըստ փիլիսոփաների լոգոս, աստծո իմաստությունը, խոսքը դարձավ մարդ, մարդացավ։ Մարդուն իր հարությամբ եւ իր համարցումով մարդուն դարձրեց Աստվածամարդ։ Եվ մեզ այս ճանապարհը բացել, որ մարդ հարարածը ինքն էլ դառնա Աստվածամարդ։ Ագահստյան մասին դարեր շարունակ մարգարեացել էին Իսրայելի մարգարենները, անվանելով Աստծոյալ, որ պիտի կրեր Աստվածային շնորների լիությունը, նա որ նախասահմանված էր աշխարհի ստեղծումից առաջ երևած ժամանակների լրմանը, հայտնվելով աշխարհին հանձին Հիսուս Նազովրեցու։ Նա եկավ ծնվելով Սուրբ Կույս Մարիամից եւ իր աստվածային ինքնությունը հայտնի դարձրեց զարմանահրաշ խոսքերով ու գործերով, որոնցով լուսավորեց մեր միտքն ու բացեց մեր հոգու աչքերը, սրբագործեց ընկած եւ մեղքով ապականված մեր բնությունը եւ նրանք, ովքեր ճշմարտությունն էին փնտրում, հավատացին նրան եւ ընդունեցին, որ նա է սպասված Մեսիան, նա է իսրայելացիների հետ Աստծո կնքած ուխտի կատարումը եւ ողջ մարդկության հույսի իրականացումը։ Նա սոցիալն է այս բառի մեծագույն իմաստով, քանզի լի է աստվածային անչափելի շնորներով եւ անverջ ճառակում է իր արարչական լույսն ու զորությունը, լուսավորելով եւ զորացնելով իր ճշմարիտ հետևորդներին։ Քրիստոս Աստված է Սուրբ Երորդության երկրորդ անձը, Աստծո միածին որդին, որ կար ի սկզբանե բոլոր ժամանակներից ու հավիտեններից առաջ։ Նրանով ստեղծվեց ողջ տիեզերքը, նրանով էլ իրականացավ երկրորդ արարչությունը՝ մեղավոր մարդկության փրկagorցությունը։ ծառայում Հիսուս Քրիստոս։ Մարդկությանը թե հորասուն, որպեսզի լավ հասկանանք, հիշենք մի քանի դրվակ։ Եվ որ ինքը քրտնում էր, եւ պիտի գնար արդեն խաչելության, ասում էր. «Հայրին, այս բաժակը զանց արա ինձանից, բայց թող կամքդ իշխին վրա»։ Կարծես թե մարդկային բնությունն էր խոսում, բայց ինքը հավատալիմ էր հոր Աստծո կամքին, որ իր առաքելությունը միջև չկատարի։ Կատարում է հոր Աստծո կամքը, բայց մարդկության համար գնում է նեղության, տանջանքների, խաչելության, տարապանքի, խաչվում է, մեռնում է մարմնապես, ծառայում է մարդկության փրկության համար։ Այսինքն Եվոր ասոկանքն է կատարում եւ մարդկանց է ծառայում միաժամանակ։ Երկստեք է առաքելությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Մարդ Աստծո ծառայի, մարդկությանը ծառայի, որն է ճիշտ։ Եվ եւ Քրիստոսի վկան Նիկողայոսը մինչև ավակ երեց դառնալն ամեն կերպ աշխատում էր մարդկային փառքից խուսափելով թաքցնել իր բարի գործերը եւ եթե ինքն իրեն չդատապարտեց անապատային լերության միակ Աստծո հետ զրուցելու համար, ապա միայն հնազանդվելով երկնքի ձայնին, որը նրան պատվիրեց դառնալ դեպի մարդիկ եւ ծառայել նրանց երջանկությանն ու փրկությանը։ Սակայն բազմամարդ քաղաքում բնակվելով նա ապրում էր բոլորին աննկատ որպես մի եկվոր եւ երևում էր միայն Աստծո տանը, միակապաստան ունենալով Աստծուն։ Նրա անձնական կյանքի բոլոր գործերը ցույց են տալիս, որ Երանելի Նիկոլայոսը ցանկանում էր, որ իր ցաղ ձերքը չիմանա, թե ինչ է անում աչը, բայց երբ նա նշանակվեց Լիկիայի Միրիս քաղաքի եկեղեցու առաջնորդ, այն ժամանակ ինքն իրեն ասաց. «Նիկոլայոս, այս պաշտոնն ու այս տեղը քեզնից պահանջում են ուրիշ սովորույթներ։ Դու սրանից հետո պետք է ոչ թե քեզ համար ապրես, այլ ուրիշների»։ Այս ժամանակից նախանձախնդրությամբ ձգտելով առաքինությամբ կառավարել իրեն վստահված Քրիստոսի հոտը, Տիրոջ եպիսկոպոսն արդեն չէր թաքցնում իր բարեպաշտությունն ու առաքինությունը։ Սկզբում միայն Աստված էր տեսնում նրա կենսակերպը, այժմ նրա լույսը շողում էր մարդկանց արչև, որ նրանք տեսնեն նրա բարի գործերը եւ փառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Նա Աստուն բացահայտ էր ծառայում արդեն, որ เป զի ուրիշներն էլ ծառայեն նրան բարեգործություններ էր անում մեր ծաղորների համար, որ เป զի ուրիշներն էլ այդպիսի առաքինի գործեր կատարեն։ Բազում հրաշքներ գործելով անմեղ հետապնդվողներին, հակառակորդների մեջ մեռնողներին, բոցերի եւ ծովի հորձանքների մեջ կործանվողներին փրկելու համար նա այտնում էր իր անունը եւ այս փառավոր անունը կայսրերին ստիպում էր թագավորել առաքինությամբ, հովիվներին եկեղեցին կառավարել աստվածահաճո ժողովրդին ապրել աստծո երկյուղով։ Արթար Նիկողայ Հայոս կանգնած էր աշխարի առաջ որպես բարի գործերի հայելի եւ որպես օրինակ խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով ու մաքուր կենցաղով։ Եթե որևէ մարդ ծառայում է Աստծուն, բնական է, որ ինքը ծառայելով Աստծուն ծառայում է ողջ մարդկությանը սրբերի մեծ ճգնավորի վարկաբանությունից մենք գիտենք։ Մարդիկ էին, որ աշխարհիկ կյանքից կտրված, վանական կամ ճգնավոր կյանքով էին ապրում։ Աղոթում էին Աստծուն աշխարհի խաղության համար, հանգուցաների հոգու լուսավորության համար, իրենց ազգի երկրի եկեղեցու բարգավաճման համար։ Եվ հաճախ մենք զարմանում ենք, որ մեկ սրբի աղոթքներով մեր գնդերը կարող են հաղթանակներ ունենալ ասում է ծառայում, բայց իրաղոտներով ազգը հաղթանակ է տանում։ Ազգին էր ծառայում։ Աստծո միջոցով ուղակի ազգին։ Սա մեկ։ Երկրորդ՝ վստենք որևէ մարդ, པարս սովորական մարդ, ապրում է իր արորյա կյանքով, զբաղվում է իր այգիով կամ շինարարությամբ, նշանակություն չունի։ Բարեպաշտ մարդ է, ընտանիք երեխաներին դաստիարակում է ճիշտ ոճով։ Բոլորին բարիություն է անում, ազնիվ է, համբերատար է, շատ քաղաքավարի է օգտակար է շատ շատերին օգտության է հասնում ով որ իրեն կանչում է իր սրտի կանչով ծառայում է ուղակի մարդկանց իր շրջապատին իր հարազատներին ծանոթներին այո ծառայում է մարդկանց կամ բժիշկ հազարավոր մարդկանց բուժում է կյանք է վերադարձնում ծառայում է մարդարարացին օգնում է փրկում է աստծո ստեղծածին դրանով իսկ ինքամիջապես աստծուն է ծառայում կատարում է Աստծո պատվիրանները այս կյանքի մեջ։ Ով է ծառան Աստծո։ Նա, ով իր պատվիրանները կյանքի է կոչում։ Այնպես որ ինչպես Քրիստոս օրինակը ցույց տվեց, կատարելու հոր Աստծո կամքը միաժամանակ ծառայեց ողջ մարդկությանը։ Մենք էլ մարդիկ կարող են ամբողջ օրը նվիրվել Աստծուն, բայց միաժամանակ ազգի մարաղոթել եւ հսկա առաջընթաց արձանագրվի իրենց աղոթքների շնորհիվ մեզ համար կարող է հասարակ մարդը ծառայել հասարակությանը, դրանով իր ծառայել Աստծուն։ Ինչպես մեր սուրբ նահատակները, արցախյան հերոսները, կյանքը թանկակինը տվեցին մեր ազատության համար։ Ազատությունը անձրդմխել է բոլորի համար։ Դա սրբազան բան է, որ մեզ Աստված տվել է։ Բոլորիս տվել է ազատություն։ Ոչ ոք իրավունք չունի բռնանալ մեր ազատության վրա։ Եվ այդ մեր նահատակ երիտասարդները կյանքը խոնարեցրեցին մեր բոլորիս ազատության Աստծուն ծառայեցին, ծառայում են ազգին, ազգի գոյատևման համար, մեր անկախության համար, բայց դրանով կատարեցին Աստծո ամենամեծ պատվիրանը։ Երանի նրան, ով կյանքը կտային կերոջ համար, ամենաբարձր առաքինությունն է։ Ամենաթանկը տալիս ես քո նման արարածների համար։ Երկստեք, թե ազգին ժողովրդին ծառայես, կծառայես Աստծուն, եթե Աստուն ես ծառայում, կամա թե ակամա ծառայում ես մարդկանց։ եւ թող բոլորին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա։ Թող լույսը ծագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցելությունդ ժամանի եւ ողորմությանդ ցողը կանխահաս թող որ շտապի հույժ թշվառությամբ մահվան վիհն ընկած իմ ոսկորների պապական դաստանը ողոքելու կենարար արյանդ բաժակը երկնավոր որ պատարակվում է միշտ անսպար հանուն ննջեցյալների հոգու փրկության եւ կենաց թող ծաղկեցնի եւ պտղաբերի լուսավոր օրվանը համար մշակված դաշտն իմ մարմնեղեն, որ เป զի նրա մեղքով իսպար մահացած հոգիս քո շնորհիվ գտած, քո մեջ զորացած եւ մեղքերից ազատ անմահ կենթանությամբ նորոգվեմ արթարների հարության օրը հորիցդ օրհնված որի հետ փառք ես եւ քո սուրբ հոգուն եւ բարեբանություն վայելչական գողությամբ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Գախնագետ ու սրտերի գիտակ Աստծո ողորմությունը հայցելով աղոթում էր նարեկացին 10-րդ դարում։ Սուրբ Գրիգոր նարեկացին իր հրաշագործ սրբագործ աղոթքներով 1000 տարի անցել իր երկրային կյանքից, բայց այսօր մենք ազգովի օգտվում ենք իր այդ աղոթագրքից, մատյան ողբերգությունից։ Բազմաթիվ մարդիկ բժշկվում են։ Այդ աղոթագիրքը ծառայում է մեզ, մեզ մարդկությանը, Այո, նա աստծո ծառան էր։ Ամբողջ կյանքը նվիրել էր Աստծուն, բայց ծառայեց ոչ միայն հայությանը, այլ նաև աշխարի բոլոր ազգերին։ Տարբեր լեզուներով աղոթում են, նարեկացում եւ հրաշագործում են իր այդ աղոթագիրքը։ Լինի դա ռուս, իսպանացի, ֆրանսիացի, իտալացի կամ վրացի։ Հրաշքը տեղի ունենում, բժշկությունը տեղի ունենում, մարդկությանն է ծառայում։ Եթե մենք ծառայում ենք Աստծո արարածների համար, ծառայում ենք Աստծուն եւ հակառակ։ Դա մեզ համար հստակն է։ Կարող է մարդ ինքը իրեն բացահայտել այդ ճանապարհին, գիտեք, որքան մարդ խորունկ է, որքան ավելի մեծ նվիրում է որ ծառայում Աստծուն կամ իր հասարակությանը, ինքը ավելի ինքզինք ճանաչում, ինքը մտում է իր ավելի հոգու խորքերը։ Ամենանուրբ ծալքերը իր հոգու մեջ բացվում են։ Եթե մենք տեսնում ենք մի հեղինակավոր մարդ, այս կամ այն գյուղի շենի մեջ, բոլորս գնահատում հարգում ենք իրեն իմաստուն մարդ է, հեղինակավոր, բարի, մենք ինչու ենք լսում իր խոսքը։ Ինչու ենք իրեն դիմում, որ ինքը մեզ խորուրդ տա։ Որտեղից մարդը անկեղծորեն բարիք է տարածել։ Ծառայել է իր համայնքին, մեծ կյանքի փորձ է կուտակել։ Իսկապես դարձել է իմաստուն։ Ինքը ավելի լավ է ճանաչում իր հոգին։ Եվ դրանով իսկ ավելի լավ է ճանաչում մեզ բոլորիս։ Եվ կարող է ամենաօգտակար խորհուրդը տալ ինչպես ծնողը իր երեխային։ Երեխան կյանքի փոշ չունի, չգիտի ինչ վտանգներ են իրեն սպասում։ Իսկ ծնողը իր կյանքի փորձից կարող է բարձունքից լավ իմաստուն խորհուրդ տալ։ Իսկ նա ով որ բարիք է սերմանում, իր համար շատ դռներ եւ պատուհաններ են բացվում, կամա թե ակամա։ Եվ նրա համար շոշափելի եւ տեսանելի է դառնում մութ եւ փակ անկյուններ, որ շատ շատերի մար անտեսանելի է։ Փառք Քրիստոսի ամենազոր հարության։ Այն մարդը, որ փորձի մի 30 օր պահքի մեջ անցկացնի, ոչ մեկի չխոսի, լռելիային մնա, աղոթի, իր ներսի եղած չեղածը ինքը ավելի լավ կընկալի։ Գիտեք, երբ որ ծովը ալեկոծվում է, հատակը չես տեսնում։ Երբ որ ծովը հանդարտվում է 6, 7, 8 մետր հատակը, հանգիստ վերևից մենք կարող ենք բարձ ձևով տեսնել, այդպես էլ մարդը։ Եթե իրեն չեն խանգարում, չեն գայթակղում, ինքը հանդարտվում է, ինքն ամփոփվում է, հանդարտվում են մտքերը, զգացմունքները, կրքերը։ Ինքը հայրուպես ինքը իրեն տեսնում է Չէ որ մարդն է, կարծես սա ամբողջ աշխարհի մակրո սխեման է, մոդելն է։ Փոքր տեսակն է ամբողջ դիեզերքի։ Ինք իրեն ճանաչելով հեշտ կճանաչի ամբողջ աշխարհը, որքան դա հնարավոր է։ Եվ եթե մեկը փորձի 30 օր չխոսել, ջուր խմի եւ շատ քիչ հաց ուտի, եւ կենտրոնանա եւ աղոտ կանի, հանդարտ ինքը ներքին խղճի սրտի ձայնը լսի, գիտեք, 30 օր անց ինքը տարբեր մարդ կլինի։ Էապես որակապես կփոխվի։ Ինքզինք կճանաչի ավելի լավ, քան միջ այդ։ Մուտ ցալքեր կբացվեն, որ միջ այդ անհայտ են իր համար։ Եվ մարդուն իսկապես պետք է ինքնաամփոփումը, հոգու հանգստությունը, ինչպես գիշեր ցերեկ ֆիզիկական մարմնի համար։ Եվ աշխատանք է պետք, եւ հանգիստ է պետք։ Նույնն էլ մտքի եւ հոգու համար։ Անընդհատ լարված վիճակում դժվար է ապրել։ Ստրեսների մեջ կգնանք։ Այդ հանդարտությունը մեզ անհրաժեշտ է։ Դրա համար ենք ասում. եկեք եկեղեցի։ Դժվար է գնալ 30 օր ճկնել, կատարվել կյանքից, շատ դժվար է։ Բայց երբ որ գալիս ենք ժամերգության, պատարակին, ինքն ապահովում ենք 30 րոպե կամ 2 ժամ։ Հապշտակվում ենք աղոթքով։ Ասորտությունը իշտում մեզ վրա։ Մենք այս օրտության դաշտի մեջ ենք։ Ինքն ապահովում ենք աղոթքով հապշտակվում ենք։ Կարծես թե հոգին կատարվում է մի քիչ մարմնից եւ հանգստանում է մաքրվում է, ավելի པարզ է դառնում մեզ համար։ Եվ մենք կարծես թե մի լուսամփոփ ունենք մեր մեջ, մենք մեզ ենք ավելի լավ զննում, աշխարհը ավելի པարզ է դառնում մեզ համար։ Մենք դրանով մեր այդ պատարակին եկեղեցու գալով ասում ենք ծառայում մեր խոնարհումն ենք բերում Աստծուն, ազգի հիմար ենք աղոթում, եւ մենք մեզ ենք ավելի լավ ճանաչում։ Դա շատ անհրաժեշտ եւ օգտակար բան է։ Մարդուն եւ Աստծուն ծառայելու ճանապարհին ինքնաբացահայտման զորեղ միջոց է պահքը։ Այդ շրջանում ինքնազննումը, հրաժարումը բոլոր կարգի չար երևույթներից, ապաշխարումն ու Աստծո պատվիրաններով առաջնորդվելը լավագույն հնարավորությունը կարող են ստեղծել ինքդ քեզ ճանաչելու եւ շտկվելու ճանապարհին։ Այո, մարդ ինքն իրեն այդ ճանապարհին կարող է շատ լավ եւ հստակ ձևով ճանաչի, եւ ոչ միայն ինքն իրեն մեզ բոլորիս եւ այս աշխարհը։ Մարդիկ կան, որ հաճախ դուք էլ փորձեք։ Առավոտ շուտ դուք լսում եք ծտերի երգերը։ Ծտերի մի խումբ է երգում։ 10 րոպետու մյուս ծտերը, մյուս ծտերը, մյուս ծտերը, կարծես թե զիվորական հերթափոխ է։ Հերթով ծտերը փառաբանում են Աստծուն։ Փորձեք լսել այս երաժշտությունը։ Դուք էլ դեր հոգու խորքի մեջ, դուք էլ Աստծուն փառաբանեք, ցնցվեք, ուրախացեք, ձեր ներքին գոհությունը ղրկեք երկինք կամած-կամած դուք կսկսեք հասկանալ քրչունների այդ երկի խոսքը եւ իմաստը, բայց պետք է ինքն ամփոփ լինել։ Գնացեք այս ճանապարհով, ծառայեք ասուն, որոնքը ծառայեք մեկս մյուսին եւ հակառակը։ Ծառայեք մեկս մյուսին, դրանով կծառայեք Աստծուն։ Թող Տերը ձեզ զորացնի այս ճանապարհին։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 7-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։